Günlerde de altıncı dersteyiz. Çi derste genel peygamberlere iman, dört derste, e, üç derste de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem özel iman. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem anlattık biraz hayatından. Bir de nübüvvet kimliğini. Ki imanda olması olmazdır. İkinci şıkkı nübüvvet kimliğinin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine iman etmek nedir? Vaciptir. İmanın şertidir, olmasa olmasıdır. İman edeceğiz. Mucize nedir? Mucize dedik, olağanüstü bir meseledir. Yani imkanı yoktur. Bir artı bir iki imkanı yoktur. Bir insan bunu yapsın. Bu evrende. İmkanı yoktur. Ama mucizeyle o olur. Çünkü onun dünyanın düzenini kuran Rabbil Alemin'dir. Bir evrenin düzenini kuran Rabbil Alemin'dir. Aynen zamanda o düzeni de değiştirebilir. İnsanoğlu uçamaz. Kim yaratmış bu düzeni? Allah Teala. İnsanoğlu uçamaz. Ama kuş uçuyor. Öyle yapmış. Ama insanoğlunu Allah istese uçabilir mi? Uçar. Havada yürüyebilir mi? Yürür. İstese Allah Teala. İstisna. Buna mucize diyorlar. İnsanoğlu ataş her şeyi yer, kavurur, bitirir. Demiri bile belli bir ısıya koysan erir. Ama Allah istese insanoğlunu ataş yakamaz. Bu nedir? Bir mucizedir. Ki Hazreti İbrahim'de oldu. Vesaire. Bunlara mucize diyenler. Mucize nedir? Olağanüstü bir şeydir. Mucize kim getirir? Sadece peygamberler getirebilir. Mucize peygamberlere has bir şeydir. İyidir. Peygamberler niye mucize getirirler? Çünkü bilinsiler ki bunların Allah'ın seçkin kuludular, allah Teala'nın elçileridirler. allah Teala kimdir? Bu evreni yaratan. Bu düzen ki onun elindedir. Elinde olan Rabbil Alemiz düzeni elindedir ki ne yapıyor? Kendi kuluna olağanüstü şeyler veriyor. Bu mucizelerden bütün elçilerini, bütün peygamberleri allah Teala desteklemiştir. Hazreti Adem'den ta Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Desteklemiştir. Bu mucizeler nedir? Resullara destektir. Ama bütün peygamberler Resulullah'tan önce sallallahu aleyhim ecmain ne yapıyordular? Maddi mucizelerle geliyordular. O zaman da insanların aklı seviyesi bunu kapsıyordu. Bunu alıyordu. O zaman taçi dünyadaki insanlar ta Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem akılları ne alırdır? Bir artı bir çi. Elimle tutacağım, gözümle göreceğim buna inanırım. Bu mucizeydir. Onun için Allah subhanehu ve teala her kavma kendi anladığı dilden peygamber gönderdi, kendi anladığı dilden de mucize verdi. Mesela Nemrut ne iddia etti? İlahlık. Değil mi? Ama Allah Teala Nemrut'a gösterdi ki sen ilahsın cabarutluk tasarlıyorsun ama bir kulumu yakamaz. Hz. İbrahim'i ipe bağladılar. Böyle bağladılar. Ateşe atamıyorlar. Çünkü ateş o kadar sıcak ki 20 metre, 30 metre ateşe yaklaşamıyorlar. Mencenik. Mencenika koydular, attılar ateşin içine. Hz. İbrahim. Hz. İbrahim ateşin içinden yürüyerek çıktı. Ne yanmış? İpler yanmış kül olmuş. Tozu bile uçmuş gitmiş. Ama Hazreti İbrahim'e ne oldu ataş? Ataşı yaradan Allah Rabbimiz o ataşı her şeyi yak kavur dedi ama Hazreti İbrahim'e ne dedi? Berden ve selam. Berd serin, selam selametli ol. Sadece ber deseydi donardır. Selametli ol, onu yakma, zerel de verme. Anladığı dilden, anladığı dilden cevap geldi. Hazret Musa zamanında ne vardır mucizeler? Sihir. Hat safataydır. Hazret Musa'yı neyle gönderdi Fıran'a? Sihir. Sihir yapıyorsun, al biz de sana mucize göstereceğiz. O kadar bir sihir yapıyorlar, Hazret Musa bilen oldu? Korktu. Yevmiz Zine'de geldiler, bütün insanlar toplanmış, Hodur meydan. Musa sihirbazdır. Senin sihrini boşa çıkartırım diyor. Kim? Fıran. Fıran kimdir? Ben sizin Rabbinizim diyordu. Geldi. Sihirbazları topladı. Musa'nın sihirini boşa çıkartacağız. En kallavi sahirleri getirdi. En uzman, en meşhur. O zamanda da Misir Fıronları, Misir halkı sihirden meşhur idiler. Yer üzerinde üzerlerine yokuydur getirdi sihirbazlara Musa'dan karşı gelin. Ne yaptı Musa? Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam sahillere dedi atın bakalım ne sihir yapıyorsunuz. Onlar da ağaç, ip bir şeyler atlar. O ile ilana çevrildi. Öyle vahim, büyük, korkunç ilan, ilanlar oldu. Hazreti Musa'nın içinden bir korku geçti. Ne demektir bu korku? Yani sihir haktır. Sihir var bu dünyada. Hazreti Musa bile sihir olduğunu biliyor ama o kadar sahi yani ciddi gerçek gibi Hazreti Musa vahife ayette geçiyor. Korku böyle bir kalbinden bir vehim geçti. La tahaf. Musa korkma dedi. Sen üstünsün olardı. Neden? Bu Musa korkması inanmama korkmasıydı. Hayır. Bu insan. Bu korkmak caizdir. İnsanoğlunun fıtratında var. Yırtıcı bir hayvanı görse korkar. Velev çoğu ka hayvan kafeste olsa bile. Bir şeyi var. Bu korku caizdir. Ama Allah'tan başkasından korkmak o haramdır, şirktir. Allah'tan başkası kimsesine zarar veremez. Doğal korkmaklar istisna. Ataştan korkar insan. Değil mi? Elektrik elini süremezsin, korkarsın. Çarpar seni. Bunlar Korkmak caizdir. Evet bu tabii korkmaklardı. Hazreti Musa da tabii korktu. Yani öyle vahim önünde manzara var. Korktu. Ama Hazreti Musa ağzını attığında öyle bir ilan oldu. Onlar içinden güçlü olar ilanlarını yuttu. Sahirler dediler bunun imkanı yoktur sihir olsun. Biz sihirin babasıyız. Bu sihir değil. Muhakkak bu mucizedir. Mucizeyi de Allah verir. Hazreti Musa o veren Allah'ın elçisidir. Ne yaptılar? Hemen dediler ey Musa senin eliyle tövbe ettik. Sücde yaptılar Rabbil Alemine. Onun için İbn Abbas diyor günün öncesinde yani ilk başında çafir günün sonunda şehit olarak öldüler. Mümin olarak öldüler. Fıranları öldürdü. Evet. Hazret İsa zamanında şey, e, neydir? Tıp ilerlemiştir. O zamanda da Hazret İsa o, o şeyle gönderildi. Çor, doğuştan çorun gözünü atıyordu. Görmeme engelli, görme engellisidir. Açıyordu gözünü. Vesaire evlerinde haber veriyordu. Bu da bir mucize. Hazret Salih'ten dev, kendileri istediler. Dediler bu taştan bir deva yapabilir misin? Onu anlıyorlar o zaman. Hazret Salih dedi inanırsanız Yapar, inanırız dediler sana. Allah Teala'nın izniyle o taş deveye döndü. Ama yine inanmadılar. Anlatabildim mi? Bu mucizelerdir. Her şeyin mucizesi kendi diline göre. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi nedir? Bütün peygamberlerin mucizesini kendi üzerinde toplamıştır. Hatemun Nebiyyin ya. Nebilerin en sonuncudur ya. Bütün mucizeleri üzerinde toplamıştır. Yani her peygamber ne mucize göstermişse Resulullah da onu göstermiştir. Ama bu mucizeler nedir? Peygamberlerle beraber mucizeler bitiyor. Değil mi? Hazret Salih'in devesine biz inanıyoruz. Ama o o zamanı muhatap etmiş, o o zamanla gitti. Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine biz inanıyoruz. Ama o zaman da görenler inandılar, görmeyen biz inanıyoruz gayben ama ciddi. Ama Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem her mucize verildi, şerefine layıktır diye onun üzerine en büyük mucize ona ne verildi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim nedir? Kalıcı bir mucizedir. Bu dünya ne kadar var ise Kur'an-ı Kerim kalıcı bir mucizedir. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini biz sıralayacağız. 20, 30, 40 çoktur. Ama biz en sahihini ana çizgileriyle şey yapacağız. Açıklayacağız. Birinci mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim el-mu'cizetül uzma. En büyük mucizetidir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü bütün mucizeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bitiyor. Ama ondan sonra ne kalıyor? Bütün peygamberlerin mucizeleri peygamberlerle bitiyor. Davetleri de hemen hemen ne olurdu? Bitiyordu. Ama peygam bir peygamberin daveti kalsın diye Allah subhanehu teala o peygamberden sonra bir peygamber gönderiyordu. O peygamber o dini tebliğ ediyordu. o peygamberin uzatmasıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Son elçidir, son nebidir. Ne olacaktır ondan sonra? Öyle bir mucize verdi allah Teala kıyamete kadar kalacaktır. O da nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim en büyük, en yüce, en aklı, aklı muhataba eden akılları hayret, hayrete düşüren ve hayrana düşünen bir mucizedir. Bugün de o günde kıyamet gününe kadar. Ki Araplar nedir? Araplar öyle belagat sahibidirler ki yer üzerinde öyle bir şey olmamıştır. Özellikle Kureyş müşrikleri, Kureyş Arapları öyle bir fasahat, belagat sahibidir Kendi dillerinde Kur'an onlara meydan okudu. Allah Teala binlerce dil yaratmıştır. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَا لِتَعَرَفُوا Çok diller, çok çeşit insanlar yaratmıştır. Velakin iki dil en zor dillerdendir Allah Teala yaratmıştır. Birincisi İğrikçe. İgrik dili nedir? Yunanlıların, eski Yunanlıların dili. Aflatun, Aristo, bunların dili. O kadar zordur ki o dil zorluğundan mukayyet olamadı. Nesiller ona o dil yok oldu. Bugün de yoktur, bitmiş o dil. Kimse anlamaz o dilden. Kelimeler kalmış sadece. İgrik dili yok oldu. Neden? Zorluğundan. İkinci dil Allah Teala bir evrende yaratmış. O da Arapçadır. O da yok olmaya mahkumdur ama Kur'an-ı Kerim onu ne yaptı? Şeriat mukayyet oldu o dile. Yoksa o da dile giderdi. Bak Arap aleminde çocuklar ilk okuldan üniversite, master, doktora, profesorluğa kadar ana fusha dili kullanıyorlar ama konuştukları bozulmuştur. Mukayyet olamıyorlar halklar arasında bak Mısırlı, Körfez ülkeleri, Suriye, Irak, Libya her yerin Arapçası biri birden bazen yüzde yetmiş anlaşamazlar. Lehçeler değişilmiştir. Ki Kur'an aramızda ki okullarda da orijinal Arapçayı okuyorlar. Arapça zor dildir. Zor ayakta durmuştur Kur'an sayesinde. Onun için o kadar zordur. Allah Subhanahu ve Teala bu dili de bu dilde de Kur'an'ı indirdi meydan okudu. Bu Kur'an-ı Kerim kıyamet gününe kadar Resulullah'ın en büyük mucizelerindendir. Akılları, kalpleri bütün evrene muhatap oldu. Kıyamet gününe kadar da bu nedir? Devam ediyor. Allah subhanehu ve teala Kur'an hakkında ayet-i kerimede Fussilet ayetinde 41-42'de şöyle buyuruyor. Ve innehu kitabun aziz. La yatihi el batil min beyni yedeyhi ve la min halfi. Tenzilun min hakimin hamid. Allah subhanahu ve teala diyor innehu innehu littekid bu muhakkak nedir? kitabun aziz. Aziz bir kitaptır. Aziz nedir? Ender Üstün izzetli. Yani çok ender. Aziz böyle bir şey eşi emsali olmayan. Eşi emsali olmayan ne olur? İzzet sahibi de olur. Bu kitap eşi enzeli olmayan bir kitaptır. Azizdir. Bu kitabın la ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi. Ne önünden, ne arkasından, ne içinde bunun ne var? Batıl yoktur. Bu kitap haktır. Niye haktır? Çünkü diyor ki hakim, hamid olandan inmiştir. Bizim Rabbimiz nedir? Hakimdir. Hakim ne demektir? Her şeyi yeri yerine koyar. Miskali zerre yerinden şaşmaz. Hamid nedir? Azizdir, e, şey hakimdir, hikmet sahibidir. Hamittir. o hikmet sahibi, hamde layıktır. Rabbimiz hakimdir, hamittir. Neden hamidi hikmetten bağladı burada? He? Hakim, madem bu hakimdir, her şeyi yeri yerine koyan zulümden münezzeh olur. O zaman hamd sadece ona olur. Tevhid. Evet, bu Kur'an-ı Kerim budur. Allah Subhanahu ve Teala Arablar, Kureyş Arapları o kadar belagat sahibiydiler ki her dilde belagat bilen ne olur? Şair olur. Şair belagat bilmeden şair olamazsın. Şiir de Kureyşlerde zirvedeydir. Her sene sukul ukaz vardır. Ukaz pazarı kurulurdur senede mevsimlik. Orada oturup gelirler. En şairler, her aşiretin, her kabilenin şairi gelir. Şiir okurdur, ödül dağıtılır orada. Belagatli şiirler. Kalbi böyle yerinden sökecek belagatta. Şu anda şiirlerin 10 beytin üzerinde insan doktora, profesör hazırlıyor. Tez alıyor. O kadar belagat vardı. Onlar o zaman da böyle kolayca derdiler. Çünkü neden? Ehildiler, belagat, fasahat sahibiydiler. Allah Teala onlara meydan okudu. O kadar belagat sahibiydiler. Araplar okumaya yazarlıkları yokuydu. Kendi tarihlerini belagatçı oldukları için belagatten yazmışlar. Ama ne yazı kalemle okup yazarlıklar olmadığı için belagatten kendi e, şeylerini, tarihlerini şiirden yazmışlar. Onun için ne diyorlar? Bir makule var, kaidedir. Eş-şi'ru divanul Arab. Arap'ın tarihi şiirdir. Yani ne olmuş tarihlerinde şiirden onu çocuklar nesiller ezberlettirmişler bugüne kadar gelmiştir. Arapların tarihini biz nereden biliriz? Şiirlerden biliriz. Şiirlerimizi el, e, şiirleri elimize vardı. İşte bu senede bu olmuş şiirden anlatmışlar. Nasıl bizim e, şey Akif şeyi anlatıyor savaşı. Kalayı Şiirden anlatıyor orada nasıl kan dökülüyor, nasıl savaş oluyor. İşte o şiiri okurken sanki savaşın içindeyiz. İşte bütün Araplar belagat ama Akif bir tanedir. Bir daha Akif geldi mi? Ümmet çok ender Akifler yetiş. Ama Arapların yanında binlerce Akif vardır. Öyledir. Belagat sahibidir. Allah Teala bunlara meydan okudu. Nasıl okudu? فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلَهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Eğer doğrudursalar, elçimi yalanlırsalar, Kur'an Muhammed kendisi yazmışsa diyorsalar doğru, gerçekçi iseler hadi hodir meydan Kur'an gibi bir Kur'an getirsinler. Bu hadis yani Muhammed'in okuduğu ayetler gibi, Kur'an gibi, okuduğu gibi bir şey getirsinler. Tahaddi. Tur suresi. Bu da bu da yetmedi. Tabi getiremezler. Allah Teala daha onlara avantaj tanıdı. Tamam Kur'an getirmeyin. Daha size havantat. 10 tane sure getirin. 10 tane. Getirebilir misiniz? Heyyate heyyate. Getiremezler. Ne dedi? Hud surasında 14 13 14 Em yekulun iftarah Diyorlar bu Muhammed iftira ediyor Allah Teala'ya. Kendisinden diyor diyor ben Allah gönderdi. Kul de onlara ey elçim. Fe'tu bi aşri suverin mislihi mufterayatin. De olara elçim, siz de benim gibi Allah'ın dilinden siz de on tane sure getirin bakayım. On tane. Benim ben iftira etmişim diyorsun. Siz Allah'tan iftira ederiz. Sen kendinden uydurursun ben Allah diyorsun. Siz de bu iftiralardan on tane getirin. Hadi buna benzer getirin. Bu da bitmedi. Allah Teala meydan okuyor. Çünkü Allah Teala ne dediğinden emindir. İmkanı yoktur kimse getirsin. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İn tekid için eğer siz gerçekten sadık iseniz ciddiyseniz he, inancınıza konuştuklarınız inandığınız gibi ise kime güveniyorsanız onlardan destek alın. Bu da size bir başka pas. Allah hariç kime güveniyorsanız onlardan destek alın. Getirebilirler mi? Allah hariç bak. Allah burada kendisini istisna ediyor. Min dunillah. Allah hariç getirin bakayım. Odur meydan. Sonra ayet ne diyor? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا fe inlem belagatte nedir? Yani muhakkak edemezler. Fe inlem yestecibu sana cevap veremezler muhakkak. Fe'lemû bilin ki ennemâ unzile bi'ilmillâhi sana muhakkak cevap vermez. Ondan dolayı bilin ki ey müşrikler ennemâ unzile biilmillâhi. Bu Allah'ın ilmiyle gelmiştir. Muhammed kendisinden iftira uydurup Allah'a nispet etmiyor. Ve enne ve e, e, biilmillahi ve en la ilahe illa hu. Ondan başka da ilah yoktur. Sadece ona tapacaksınız. Bütün putlarınız boş laftır. Çünkü Muhammed en önemli olara batan kabul etmeyen şeyleri nedir? Bir kelime vardır. Ne istersen bizden eyvallah deriz. Altına imzamızı atarız. Sadece bir kelimeyi isteme bizden. O da nedir? La ilahe illallah. Değil ki Allah'tan başka Allah yoktur. Hayır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani biz Allah yaratmış bizi, öldürüyor bizi, yağmur o veriyor, rızk o veriyor. Buna hemfikiriz. Ey Muhammed seninle. Sadece Allah'tan başkasına ibadet e- edin. Allah'a sadece ibadet edin bunu isteme bizden. Fehel entum muslimun? Bak bu tahaddiden sonra siz Müslüman olursunuz. Allah'a teslim oluyorsunuz. Bu da yetmedi. Allah daha bir şans tanıdı onlara. Ya on sura bir Kur'an getiremediniz. On sura getiremediniz. Hadi bir sura getirin. Gördün mü? Bir sürü. Ne dedi Rabbil Alemi? Bakara suresi 23-24 Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Eğer siz şüphetteyseniz, tereddütteyseniz, innehu bu Kur'an indiği benim, benim bizim kulumuza, elçimize bu iftiradır. Muhammed kendisinden bunu getirmiş. Fe'tu bi suretin min mitlih Bir sure getirin bunun gibi. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sadık iseniz bir sure getirin. Allah'tan başka da kime güveniyorsanız onları toplayın. Bir de cevap geliyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer yapamazsanız وَلَنْ تَفْعَلُوا Burada daha açık oldu. Eğer yapamazsınız, yapamazsanız, ki yapamazsınız وَلَنْ تَفْعَلُوا Burada şedid. Orada hel entum muslimun akıllarını çalıştırıyor. Burada akıl çalışıldı, bitti, had safhaya geldi. Ne dedi Allah Teala onlara? فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّأْسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O ateşten sakının ki kafirler için hazırlanmış o ateşin odunu taşlardan insanlardır. Allahu Ekber. O kadar vahim. Bu da yetmedi. Allah Teala en son dedi. Siz hiçbiriniz bu Kur'an'ı iftiradır diyemezsiniz. Ve bu Kur'an gibi de getiremezsiniz. Onun için dedi sadece ey Mekkeliler siz değilsiniz. Bütün yer üzerinde ins toplansa, artı cin de toplansa, ki cin güçlüdür, daha gücü var onların ilminde. Ha, Cin de toplasa, bu Kur'an gibi bir dengini getirseniz getiremezsiniz. Artık umidinizi kesin, gelin fehel entum muslimun teslim olun Allah Teala. Orada da İsra surasında Rabbil Alemin şöyle buluyor. قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ De olarak ey Muhammed, cin ve ins toplansa, ne için toplandılar? عَلَى اَنْ يَأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ İns ve cins toplansa, bu Kur'an gibi bir Kur'an getirseler, buna benzer bir şey getirseler, la ye'tûne bimithlihi velev kâne ba'zuhum li ba'zin zahîrâ. imkanı yoktur getirsiler Çi bunlar birbirlerine mutlak destek verseler. Getiremezler. Mesele bitmiştir. Ne zamana kadar bu meydan okumak kaimdir? Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. 1400 senedir getiremediler. 1400 sene daha getiremezler. Kıyamata kadar da getiremezler. Uğraştılar. Getiremediler. Bazı peygamberler çıktı Resulullah'tan sonra. Dediler bize de vahiy geliyor. Musallim el-Kezzab'tır. Ha? Abu Esved el-Enzi. Ne dediler? Ha? Resulullah'ın fil surası var. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Meşhur sure meşhur. Bu ne dedi? Bir tanesi dedi El filu ve ma edrake mel filu lehu hurtumun tavilu. Ya bu aynen şey e, çocuklara oyun şeyi ezberlettiriyorlar. Yani Araplar değil. Bir tanesi dedi bir Arap geldi dedi ona sen indin bana bir ayet oku. Musallima de bunu okudu ona. El filu ve ma edrake mel filu lehum kurtumun tavilu. Ya dedi sen benim aklını alay mı ediyorsun? O dedi Arap, Bedevi Arap. Dedi niye? Dedi sen beni deli mi zannettin? Bu ayet mi dedi? Bu Allah'tan mı gelmiş dedi. Utanmıyorsun sen. Muhammed'in okuduğu Kur'an nerede? Senin okuduğun ayet nerede? Anlatabildim. Onun için bu kıyamet gününe kadar getiremezler. Bu da mucizedir. Hissi bir mucizedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en son mucizesidir. İyidir niye bu mucize Resulullah'a verildi sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı diğer peygamberlere verilmedi. Çünkü Resulullah son peygamberdir. Dini de kıyamet gününe kadar nedir? Devam ediyor. Onun için mucizesi de kıyamet gününe kadar ne olacak? Devam edecektir. Hazret Salih'in devesi, Hazret Musa'nın asası, Hazret İsa'nın şifa vermeleri bunlar tarihte kaldı. Ama Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Hazret İsa'nın in, indiği İncil'i, Hazret Musa'nın Tevrat'ı nerededir? Tehrife uğradı. Ama Kur'an-ı Kerim mucizedir, tahrife uğrayamaz. Allah onu kurmuş, kıyamete kadar da devam edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'ye diyor ki مَا مِنْ مَا مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ بَشَرٌ Hiçbir peygambere bir şey vermedi ki bana verildi, bütün beşer oğlu, insan oğlu ona iman etsin. O da bana verildi. İnneme kânellezî utîtuhu vahyen evhâhullâhu ileyye. Bana verilen bir vahidir. Allah verdi bana. فَاَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah bunu bana verdi. Onun için ben arzu ediyorum en çok etbaım olanlardan olayım peygamber e, kıyamet gününde. Ve bil fiil Resulullah'ın ümmeti en çok ehli cennettir. Kaçta cennete gireriz? Cennetin kaçı ümmeti Muhammed'tir? Nerede? Sınıfta kaldınız. He? Cenneti üçe bölsek üçte ikisi ümmeti Muhammed'tir. Anlatabildim? Onun için Resulullah'a böyle bir mucize verilmiştir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamet gününe kadar devam eder. Kur'an-ı Kerim'in detaylı biz faziletini, icazını nerede anlattık? Üçüncü iman bil kutub. Kitaplara imanda anlattık. Ora dönebiliriz o derse. Yani de iman kitabında var. Evet. Bu nedir? Kur'an mucizesi. Kur'an mucizesi halittir, kalıcıdır, kıyamet gününe kadar devam eder. Belagatıyla, icazıyla, ilmi icazıyla. Hala iyi bilim, yeni şeyler evrende keşfediyor. Kur'an-ı Kerim 1400 önce haber vermiş ona. Denizlerin altında ne var, yer hangisi nedir, tabakaları nedir, ay nedir, güneş nedir? Güneş sistemini haber vermiştir. Ne diyor? كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهَا bu evren diyor yekparaydır. Biz parçaladık bunu. Yeni bilim 30-40 sene önce, 30 sene, 35 sene önce yeni keşfettiler. Güneş sistemi, güneş atrafındaki 90 gezegenler bir zaman güneşten kopmuşlar. Bunu 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim yazıyor. Her gün Kur'an'ın icazı çıkıyor her gün. Bu neden dersler yapsak bitmez. Çibaz alimler var uzmandır. Televizyonlarda, YouTube'larda, e, internette bu şeyleri icazül Kur'an, Kur'an'ın mucizleri hissi, manevi, belagat, yazı olarak her şeyi mucizdir. Neden? Neden? Çünkü Allah'ın kelamıdır. Allah kimdir? Bir evreni yaratandır. Bir evreni yaratan Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Her şeyin mükemmelini kendi mükemmel olduğu için sıfatları, güzel isimleri mükemmel olduğu için her şeyi mükemmeldir, eksiksizdir. Evet bu birinci mucize. Çinci mucizeye gelelim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Çinci mucizesi Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük mucizelerinden birisi hissi olarak nedir? İsra ve Mi'raç. İsra nedir? İsra Mekke'den Beytül Mekdis. Yani Mekke'den Filistin'e gitmektir. Mi'raç Beytül Mekdis'ten Filistin'den yedinci semaya Sidretül Muntaha Rabbil Alemin'in yanına gitmektir. i sünnet itikadı bu hakkan ve sıdkan vakib, vuku bulmuştur. Ne demek hakkan ve sıdkan? Şimdi ehli sünnetin zıddına fırkalar var. Akılcılar var. Bunların adı muteziledir. Onların yavruları da var. Akılcılardır. Bugüne kadar devam ediyorlar. Bugün de medreseleri var. Bunlar ne demişler? İcma etmiş ehli sünnet. Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Filistin'e, Filistin'den yedinci semaya bedeniyle çıkmıştır. Bil icma. Buradan iddia ediyorum. Bil icma. icma olarak. Bütün ehli sünnet icma etmiştir. Kim bunun karşısına diyorsa Resulullah rüyada çıkmıştır. Bu sözü batıldır. Bu sözü icma-i ihraktır. Mevcudu inkardır. Mütevatir şeyi inkardır. Bunu da eğer cahil ise Hükmü ayrıdır ama alim ise hükmü küfürdür. İcmayı kırmak küfürdür. Onun için ehli sünnet iman etmiş buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canıyla bedeniyle gitti. Öyle gitti ki Mekke'den kalktı Filistin'e, Filistin'den yedi semaya, yedi semadan Filistin'e, Filistin'den Mekke'ye yatağı hala sıcaktır. Allah Teala istese zamanı da durutur. Her şeye kadirdir. Binlerce sene yer üzerinde zaman durar, işlemez. Sistem dursa ne olur? Olmaz mı? Yani Allah Teala Resulullah'ın İsra miraca götürürken ki Resulullah'a Cibril aleyhisselam kalk ay Muhammed dedi ondan sonra dünyayı duruttu. Bütün sistemini duruttu. Gitti Resulullah bin seneye kadar. Bin sene gitti Allah Teala'nın yanına indi. Sistem bir de başladı çalışmaya. O ne olur? Baş, durduğu yerden başlarlar. Yani ne büyüller ne olmuş. Sistem hücreler hepsi durdu. Olmaz mı? E Allah Teala ehli kehfi 300 sene ne yaptı? Duruttu sistemlerini. Ama etraflarındaki ne olmuştur? Sistem işliyordu. Nesil geldi, nesil gitti, dağ yaşlandı bile döküldü, ağızlar kocaman oldu, kırıldı, çürüdü. Ama bunlar hay, aynen bildiği gibi. Kalktılar sadece açık dediler. O kadar fark etmiş bunların. Üzeyr aleyhisselamı 100 sene ne yaptı? Onu da öldürdü. Üzeyr aleyhisselam 100 sene sistemi onun için durdu. 100 sene sonra uyandı, torunu baktı dede olmuş. Gitti torunu kendisinden yaşlıdır. Onlar için sistem durmadı. Allah Teala kadirdir. Bu sistemi ne yapar? Durdurur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kısacası tarihine girmeyenin fazla. Detayı çok uzundur İsra Mirac'ın. Şey geldi Cibril aleyhisselam Resulullah'ı uyandırdı. Emir geldi benimle geliyorsun. Semi'na ve ta'na. Resulullah diyor Cibril aleyhisselam beni uyandırdı çıktık dışarıya burak. Burak diye bir hayvan gelmiştir. Attan biraz kısa, begirden biraz çisin arası. Onun üzerine mindik. Diyor ki ayağını vurduğu yer Çinci vurduğu yer at koşur böyle. Çinci vurduğu yer gözünün bittiği yerdir. Yani bir göz ne kadar uzağı görer? Şimdi bir insanın gözü böyle baksa belki iki kilometreyi görür uzaktan. Yani birinci vurduğu yer buradır, ikinci vurduğu yer iki kilometre sonra. Yani bu neye delalet eder? Hız. Geldiler nere? Beytil Mekdis'e. Beytil Mekdis'te Burak'ı neye bağladı? Bir halaka var. Bütün peygamberler Resulullah'tan önce gelmişler, ora bağlıyorlar atlarını. Ora bağladılar. Bütün peygamberler orada mevcuttular. Resulullah'ı karşıladılar. Resulullah onlara imamlık yaptı. Bu arada Cibril aleyhisselam Resulullah'a tepside iki bardak içecek getirdi. Birinde ne var? Şarap. içki. O birisinde ne var? Leben. Süt yanında de ayran. Getirdi onu. Dedi süt ürünü. Dedi seç bundan birisini. Resulullah sütü seçti. Ne dedi Cibril aleyhisselam? لَقَدْ اِخْتَرْتَ الْفِطْرَةِ Sen fıtratı seçtin. Demek ki faydalı gıda fıtrattır, zararlı gıda nedir? Fıtrata terstir. İsra miracı da Allah subhanehu teala biliyorsun. İsra'nın birinci surasında, birinci ayetinde anlatıyor. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezi barekna havle mübarektir. Linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Miracı da Necim surasında anlattı. Ona da geleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Beytil Mekdis'e girdi. iki rükat namaz kıldı. Sonra imam olarak bütün peygamberler ona tabi oldu. Bu delalet eder nedir? Affalül murselin ve imamül muttakin ve imamül murselin. Nereden bildik mursellerin, peygamberlerin imamıdır? Allah Teala ona dedi imam ol. Bütün peygamberler ona tabi oldu. Ondan sonra Allah Subhan e, Cibril Aleyhisselam bunu semaya çıkarttı. Neyle çıkarttı? Orası mübhemdir. Nerede nedir mübhem? Yani bilmiyoruz. Bilmesek ne olur? İmtihan kapsıdır. Bitti. Allah kadirdir her şey. Çıkarttı. Sema kat kattır, yedi kattır. Yedi katın üzerinde ne var? Cennet var. Cennetin üzerinde ne var? Rabbimizin arşi var. Orada sidretil munteha. Ondan sonra evren yoktur, bitiyor. Rabbimiz en üsttedir. Şimdi bakın Cibril aleyhisselam Beytil Mekdis'ten Resulullah'ı aldı birinci semaya çıkarttı. Birinci semada kim karşıladı? Babamız. Hazret Adem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunların arasında diyalog geçer. Her semada peygamberleri göre aralarında diyalog geçer. Biz o diyaloglara girmeyelim. Ders uzar. Hazret Adem'i gördü. Selam verdi ona. Ondan sonra ikinci tabi her semaya geldiğinde Resulullah Cibril aleyhisselam kapıyı vurdu Sana kapsın. Kimdir Cibril? Kim var senin yanında? Muhammed. İzin verildi mi Muhammed'e? Verildi diyor. O zaman hoş geldiniz. Kapı açın diyor. Ondan sonra Çinci semaya çıktı. Orada kim var idi Çinci semada. İki teyze oğlu. Peygamber. Birisi Hazret Yahya, o birisi Hazret İsa aleyhisselam. Üçüncü samaya çıktı. Üçüncü samada kim vardır? Peygamberlerin çiçeği, gülü güzellikte Yusuf aleyhisselam vardır. Dördüncü samaya çıktı. Orada İdris aleyhisselam vardır. Beşinci samaya çıktı. Harun aleyhisselam vardır. Altıncı samada Musa aleyhisselam vardır. Hepsiyle görüştü, diyalog yaptı. Yedinci semaya çıkarken kimi gördü? İbrahim Aleyhisselam. İkinci babasını. Dedesidir İbrahim Aleyhisselam. Baktı Beyt, Beytil Ma'mur'a belini yaslamış. Beytil Ma'mur nedir? Tam Mekke'nin, Kabe'nin üzerinde yedinci semada aynen Beytil Ma'mur var. Yerde Kabe Orada Beytil Mamur. Burada insan tavaf ediyor üzerinde orada melek tavaf eder. Resulullah diyor Beytil Mamur'da baktım her girişte 70 bin melek giriyor, tavaf ediyor. Ondan sonra çıkıyorlar bir daha dönmüyorlar. Hayat boyunca bir seferliğine. O kadar Allah'ın askeri çoktu. Gidiyorlar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam tabi diyalog geçer Hazreti İbrahim'le şeyin arasında, oğul arasında, dede oğul arasında. Ondan sonra hatta İbrahim aleyhisselam soruyorlar sahabeler, ya Resulallah İbrahim aleyhisselam kime benziyordu? Diyor sizin peygamberinize. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok İbrahim aleyhisselama benzermiş. Evet. Ondan sonra Cibril aleyhisselam nereye götürdü? Sidretil Munteha'ya. Yedinci semeden sonra götürdü onu Sidretil Muntaha Bitti. Ondan oyuna bir şey yoktur. Orada da Sidretil Muntaha Rabbimizin erşidir. Alanıdır. cirdi o alana. Cibril aleyhisselam dedi ben bırak eder. Bundan sonra bana izin verilmemiş. Sen git. Gider nereye kadar? Rabbinin yanına kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala'nın yanına gider. Çünkü Allah onun arkasıyla göndermiştir. İkram etsin o kulu arkasıyla göndermiştir. Rabbi ile konuşur. Hazret Musa'nın mucizesi nedir? Allah'tan konuştu. Resulullah da konuştu. Her peygamberin mucizesi Resulullah'ta vardı. Allah Teala'yla konuştu. Musa'ya ne diyoruz? Kelimullah. Peygamber de Kelimullah'tır. Hem de allah Teala Musa ile he, sembolik olarak konuşmuştur. Yani konuşmuş onunla ama görmeden onu. Yanına gitmeden. Dünyada konuşmuştur. Ama allah Teala Resulullah'ı makamına davet etmiştir. Makamında onunla konuşmuştur. Onu gördü mü? Soruyorlar ya Resulullah sen Sürdületil Munteha'da Rabbini gördün mü? Ne dedi? Nurun inni arah. Ben onu bir nür gördüm. Yok demedi ben onu. Ben bir nür gördüm dedi. Anlamı gelir Rabbini göremedi. Ve göremez. Neden göremez? Çünkü bu dünyada bu bedenden Rabbimiz görünmez. Impossible. İmkanı yoktur. Müstehil. İmkanı yoktur görünsün. Onun için Rabbimiz Musa da istedi onu. Ya Rabbi göreyim. Bak dedi bu dağ sabit olsa dağ çül oldu. Dekka. Dek nedir? Baylo, balyozdan vuruyorsun bir taşı un ediyorsun. O böyle çül oldu yandı. Bu bedenden görmez. Resulullah da bu bedenden gittiği için Rabbinin karşısına göremedi. İstisne edebilirdi, ederdir. Ama Allah'ın bir hikmeti var. Göremez. O bir dünyada göreceğiz Rabbimizi. Evet, racih olan budur. Resulullah Allah Teala'yı görmedi ama konuştu onunla. Orada ne yaptı? İkramen ona cennetin la ilahe illallah'tan sonra en sır noktasını verdi. Anahtarını verdi. O da nedir? Beş vakit namazı orada o kadar önemlidir namaz. Vahiysiz, cibrilsiz ferz oldu Resulullah'a. Hem de ne kadar farz etti orada? 50 rükat, e, şey 50 vakit namaz bize. 50 vakit namaz. Ay baba 50 vakit namaz çoktur ya. Ya Allah kalsaydı bu farz üzerimize ne olurduk? Vallahi 5 vakitte biz mukayyet olamıyoruz. Döndü Musa aleyhisselam 6. semededir. Ey Muhammed sana Rabbin ne ikram etti? Dedi namaz elli vakit. Dedi git dön Rabbine diye ben denedim dedi ümmetin yapamaz dedi. Döndü indirdi. Bir de döndü. Sonra indirdi kaça? Beşe. Beş vakit ama ellinin ecri kaldı. Yani biz beş vakit hakkıyla kılsak elli vaktin ecrini alıyoruz. Rabbimiz işte bu kadar kerimdir. Bazı bunu inkar ediyor akılcılar. Olur mu diyorlar Allah bilmez mi haber verir böyle filan. asıl da Allah biliyor. Bu diyalogu niye bize aktarıyor Resulullah? Allah bu, bu diyalogu niye bize yaşattırıyor? Hatta bilelim Allah Teala ne kadar gafurur rahimdir, ne kadar bizim neyimizi istiyor, ne kadar insan oğlunun zayıf şeyini kendisine göstersin. Onun için ibadette ifrat tefrit olmasın. İnkar ediyorlar bunu. Ediyorlar. İfrat tefrit etmeyeceksin. Ne işi çok ciddiyim ben her şeyi hakkıyla yaparım yapamazsın. 70 sene ibadet etti. Ama cennete ameliyle giremedi. Onun için ne Allah gafur rahimdir yaslanırım ne de Allah şedid ikaptır her şeyden korkarım. Her çizsini dengeli tutacağız. İşte ibadetin rüknü budur. Havf tanraca dengeli olacaktır. Evet. Ondan sonra Resulullah'a ne gösterildi? Cennetten cehennem. Cennetin içine girdi. Tabi cennetin içine girdi. O, o kadar şeyler aktardı. Bukhari, Müslüm, Kütüb Sitte'de Resulullah bir sürü var. Bunun içine girsek şu üç ders ister bize. Cennetin cemalini, nimetini anlattı. Cennete girdi, ehli cenneti gördü. Bir şeyinden diyor cennette baktım bir şatafatlı bir köşk var orada. Çok büyük. İçinde de o kadar uzaktan bir cariye var güzeldir. Ay gibi parlıyor. Cibril aleyhisselam dedim bu çöz kimindir ya Cibril? Dedi bu Ömer bin Hattab'ındır. Resulullah diyor öyle derken Ömer çok kıskanç adamdır. Kıskançlığını düşündüm. Ey Ömer senin. Hemen yüzümü çevirdim. Yolumuza devam ettik. Hazreti Ömer orada ağlamaya başladı. Ya Resulallah ben senden mi kıskanırım? Evet. bir damla bir üzümünü vasfetti cennetin Resulullah. Diyor bir tane zalkın bir tane bir tane üzüm inse bu yer yüzünü de kokusu sarar yeseniz de bitmez. O kadar büyük nimettir. Ondan sonra cehennemi gördü. Cehennemdeki insanlar nasıl yanıyor onları gördü. Müslümanların cehennemi gördü. Gıybet eden nasıl yanıyor, yalan diyen nasıl yanıyor, hırsız, fahişelik yapanlar, kafirlerin cehennemini gördü. Ebedi kalan cehennemleri gördü. Hatta Umru bin Luhi ilk Hanef, Hanif dinini, peygamberin bozgun kalıntı dinine şirk koşan, putları, Şam'dan, Romanlardan getirip Araplara işleten Ümrü'ydür. Dür gördüm. Değirmen gibi dönürdü buharsığının etrafında cehennemde yanıyordu. Onları hepsini anlattı. Bunun detayları hepsi var. Niye böyle yaptı? Allah Teala ikram etti. Bütün melekleri gördü orada kendi hakikatleriyle. Cibril aleyhisselam'ı da Sudretil Munteha'ya yetişirken onu da cibril hakikatiyle gördü ki vasfetti dedi 700 tane kanatı var Cibril. Çok muhteşem bir nedir? Allah'ın en güzel melekleri, en ileri gelen meleklerindendir. Evet. Bu hepsi neylendir? Bu ikramdır Resulullah'a. Ne için allah Teala bir ikram etti ona? Çünkü Allah'ın en sevgili kuludur, en son elçisidir. Bu mucizeyi verdi ona. İyidir bu mucizeyi verirken de Resulullah bunu hayalinde mi gördü, rüyasında mı gördü?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 O kadar belagat var bunda. He? Araplar bunu duyarken Resulullah en sonunda sücde yaptı. Sücde ayeti var. Arablar da böyle kendilerinden geçtiler. Resulullah'tan sücde yaptılar. Sonra kalktılar. Ha biz ne yaptık dediler. Anlatabildim? O kadar bir belagat var bunda. Yani Arap Arap tamından anlamaz. İlla Arapça dilinin belagatını anlayan bunun önünde erir durar. Çi belagatliler eridi durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Beytil Mekdis'te semaya çıktı. Bir de sonra ne oldu? İndi Beytil Mekdis'e oradan Burak'tan bir de geldi Mekke'ye. Yolda da anlattı. Burak'tan geçiyor. Yolda neyi gördü? Çarvandıları gördü. Sabah kalktı. Tebliğ edecek. Ey ehl Mekke! Dedi ben dün Rabbimin yanına gittim. Beytil Mekdis'e Beytil Mekdis'ten Rabbimin yanına gittim. Ne dediler? İlk işleri nedir? Hayda bu nereden çıktı? Muhammed yalan diyor. İlk ittihamları budur. Önce dediler sihirbazdır. Sihir ediyor çocukları, oğullarını babalardan ayırıyor. Sonra dediler yalancıdır, e, şeydir, e, şairdir, şiirdir bu Kur'an. Sonra ne dediler? Hayda bu sefer yalancıymış Muhammed. Bak ne diyor? Halbuki 40 sene sadıkun emin adını koymuşlar. İyidir. Burada bir olay var. Hazreti Ebu Bakır'a niye Sıddık dediler? İlk Sıddık bu olayda verildi. Geldiler dediler ey Ebu Bakır her şeye kabul ettik. Senin aklın var. Arkadaşın diyor ben Beytil Mekdis'e gittim. Oradan da semaya çıktım bir gecede de döndüm. Bunu akıl mantık kabul eder mi? Vallahi dedi bilmiyorum onun dediğini. Ben görmedim onu bir gün. Ama o demişse doğru demiştir. Ben onun dediğine inanıyorum. Onun için mutlak sıddık budur işte. Ki akıl mantık kabul etmiyor bunu. Nasıl olur ya? Bugün de desen olur. Ama o günde nasıl olur? E ne yaptı? Celdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Mekke'nin yanında durmuş. İlan etti bunu. Hücür. Hücür neresidir? O yarım var böyle yarım. Kabe'nin etrafında. Orada durmuştur. Onun üzerinde Yüksek bir yerde durmuş. Ey Mekke ehli dedi. Ben işte beni İsra mirac oldu. Ne dediler? O Muhammed yalancıdır. Eydir oradakiler dediler. Ey Muhammed dediler. Beytil Mekdis'i bize açıkla. Sen biliyoruz Beytil Mekdis'e gitmemişsin. 40 senedir aramızdasın. Sen oraya gitmedin biliyoruz. Eğer yalan demiyorsan oraya nasıldır bize vasfet. Bizim bizim içimizde gidenler çoktur. Orayı görmüşler. Vasfet bize. Resulullah diyor böyle derken ben ne oldum? Bir sıkıntı çöktü üzerime. Neden? Çünkü diyor ben geceydir gittim oraya. Ben bunu nasıl vasfedeyim her şeyi? Gece eskiden böyle bilacıktörler de yoktur. Şatafat yoktur. Gece orada simsiyahtır, karanlıktır. Nasıl vasfedeyim? Diyor Cibril aleyhisselam geldi. Beytil Mekdis'i önümde tuttu. Bugün de biz anladığımız dilden maketini getirdi, gözünün önüne koydu böyle. Resulullah diyor ben de bakıyorum işte diyorum bu, bu kaç tane sütunu var. Pencerelerinin tipi budur. Öyle vasfettim dekik. ince bir vasfettim. Olur. Böyle yapmaya başladılar. Ellerin ellerine vurdular. Ya bu nasıl olar? Gidenler orada görüyordu. Dedi hatta biz size bir şey söyleyeyim. Yolda filan filan çarvanı gördüm. Ataşları sönmüştür, onu bir çarvanın filanı kaybolmuştur. Hepsini anlattı. Beklediler. Kaç gün sonra çarvan geldi. Doğru mu sizin ataşınız söndü? Evet dediler. Kim söyledi size? Kim söyledi? Nereden? Bizden önce kimse gelmedi kafile buraya. Senin filan şeyin kaybolmuştu. Hepsi doğru dediler. Ona rağmen yalanladılar. Kalpleri bağlanmıştı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böyle Beytil Mekdis'e çıktı. Beytil Mekdis'i gördü. Alimler diyorlar ki üçüncü mucizesi Resulullah'ın nedir? Beytil Mekdis'i ona göstermesidir. Bu üçüncü mucize sayırlar bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min üçüncü mucizesi o da bir mucize. Beytil Mekdis gözünün önüne geldi. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hadis Bukhari'dedir. Diyor ki lemme kezzebeni Kureyş'un kumtu fil hücri diyor Kureyş beni yalanladı. Kalktım bu sefer çıktım taşın üzerinde hücürde fecellallahu li beytel mekdisi فَتَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ Diyor Allah Teala benim için Beytül Mekdis'i tecelli etti. Başladım onlara bütün ayetlerini, inceliklerini anlatmaya onlara. Bu da ikinci mucizesi. Ö, pardon, üçüncü mucizesi. Birinci Kur'an, ikinci İsra Miraç, üçüncü Beytil Makdis önüne gelmiş ki Resulullah Beytil Makdis'e gitmemiştir. Ama ne zaman gitti? Gece gitti. Canıyla gitti. Allah zamanı ona ne yaptı? Büzüdü. Duruttu zamanı. Evet işte bu da nedir? Bu da bir mucizedir. En büyük mucizelerindendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsra Miraç mucizesi. Bunu da ehl-i sünne icmaen kabul ediyorlar. Bu canıyla ve bedeniyledir. Bunun üzerine bir sürü delil de var. Hadisler var. Ümmetin icmai de nakil olmuştur. Evet. Sonra İsra Miraç'ta sadece bir şey var. İsra Miraç hakkında Birçok uyduruk hadisler var maalesef. Birçok mavzu, uyduruk hadisler, yine de şiddetli zayıf hadisler var. İsra Miraç hakkında dikkat etmemiz lazım. Şeytan buradan giriş noktası yapmış. Onun için piyasada çok kitaplar var İsra Miraç anlatıyor. Bunlara kulak asmayacağız. Hangisi kütüb süttededir? Yani diğer kitap, hadis sahih kitaplardadır. Bu muteberdir. De, gerisi Özellikle bir kitap var İbni Abbas'a mensup olan İsra Miraç kitabı. O tam uyduruktur, bellidir. Uzun bir hadistir, sanki masal anlatıyor. Halbuki İsra Miraç hakkında Resulullah sallallahu hadisleri kısa kısadır. Ama çoktur, kısa kısadır. Böyle uzun yoktur. Bir de hepsi diğer şeriatın ölçüsü altında doğru hadislerdir. Akideye de her şeye de engel değil. Diğer İbn Abbas'ın rivayetinde, uyduruk İbn Abbas'ın rivayetinde bakıyorsun itikada da dinin ölçülerine de aykırı hadisler var. Onun için onları itibar etmememiz lazım. Neye itibar etmemiz lazım? Bu sahih olan hadislerdeki şeye itibar etmemiz lazım. Evet. Bu da nedir? Üçüncü. Hatta bir tane daha işleyelim değil mi Eyüp? Dördü de işleyelim. Dördü nedir? Dördüncü inşikakul kamar. İnşikakul kamar nedir arkadaşlar? Ayın yarılması. Bu en büyük mucizedir. Nedir bu? Bu arada müşrikler Resulullah'ı aciz kılsalar hep olağanüstü şeyler istiyorlar. Diyorlar belki birini edemez. Buradan hemen giriş noktası yaparız. Dediler ay Muhammed sen peygamber isen Allah'a dua et. Ay dolunayı ikiye bölsün bize. Yarsın böyle iki parça yapsın. Dedi ben dolunayı yapsam iman eder misiniz? Ederim. Allah Teala da hemen ayı iki parça yaptı. Sahabeler diyorlar ayın iki parça oldu. Dolunay ikiye bölüldü. Yarım tarafı tayı bir tarafta, yarısı da o bir tarafta, ortalarında dağ var. Biri dağın bu tarafında, biri dağın o tarafında. Ne dedi müşrikler? Vallahi dedi Muhammed size sihir yaptı. Sizin gözünüz böyle görür. Aslında bu bir, bir parçadır. Biraz daha akıl insanları vardır. Dediler iyidir. Bize sihir yap yaptı. Ama Mekke'nin haricindekine yapamaz. Onlar uzaktılar. O zaman dur bakalım kervan gelsin yarın bir gün. O kervandan sorarız siz ayı nerede gördünüz? Kervan geldi. Kaç tane kervan geldi? Ayı gördünüz? Evet dediler. Çi ay gördük. Yarısı bu tarafta yarısı o bu tarafta. Buna rağmen inanmadılar. Allah Teala bunu da şeyde haber verdi. Bütün müfessirler icmaen Kamar surasında birinci ayetten üçüncü İktarabetis sa'atu ve enşakkatil kamar. Alamet yaklaştı, ay ayrıldı diyor. İyidir ne diyorlar? Akılciler. Diyorlar hayır bu kıyamet alametini delalettir. Kıyamet koparçan her kainat olur, alt üst olur. Onu anlatıyor. Ama hayat hayat. Bizim ehli sünnetimiz boşa icma etmez. İlim Resulullah'tan böyle sahabeden geldiği için bizimki doğrudur. Çünkü ayetin siyahı da onu kabul ediyor. Ne diyor? Ve in yarav ayeten yu'rizun ve yekulun sihrun mustatir. Ve kezzebu ve tebu ehvaahum ve kullu emrin mustakir. Tamam. Ayeti öncesine dediniz tamam. Demiyor kıyamet koptu. İktaraba. Diyor kıyamet yakınlaştı. Resulullah nedir? Ahir zaman peygamberidir. Kıyamet yaklaştır. Resulullah diyor benim gönderilişimle kıyamet böyledir diyor. Böyle. Yakın birbirine. En kıyametin alametlerinden birinci alameti nedir? Resulullah'ın gönderilişidir. Kıyamet yaklaştı. Ama 1400 senedir bu yaklaşmak dünyanın ömrüne göre mi neye göre bilmiyoruz. Ama kıyamet yaklaştı. وَنْشَقَّ الْقَمَرِ Ay da yarıldı. İşte mucize. Sonra ayet ne diyor? وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَتِرٌ Bu sihirdir. Sihirden gözünüzü kapattı. Tuzaklı bir sihirdir bu. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirler. E kıyamet koparken insanlar ayetten yüz çevirirler. Tam tersine güneş şeyden çıkarken doğudan yok batıdan çıkarken tersinden her çeşit iman eder ama tövbe kabul olmaz. Değil mi? Gördün mü? Ya bu akılcılar tam şeytan alamanlarıdır. Şeytan onları futbol topu gibi atmış sahaya istediği gibi vuruyor. Evet. Sonra ne diyor? وَكَذَّبُوا Yalanladılar. Hem üst çevirdiler hem yalanladılar وَاتَّبَعُوا اَهْوَاهُمْ Hem de hava netislerine uydular. Gördün mü nasıl ayet yalanladı onları? Hayatın tamamını okuyun ya. Evet. Rivayetlerde Bukhari Müslim'de geçiyor. Abdullah İbni Mes'ud diyor ay Resulullah zamanında ikiye yarıldı. Birisi bir tarafı dağın bu tarafında o dağın o tarafında. Resulullah ne dedi? İşhedû. Şahit olun dedi. Elini uzattı. Bakın şahit olun. Siz istediniz. Allah Teala beni gerçek çıkarttı. Bak ay çiğe ayrıldı. İşhedû. Bukhari'de geçiyor bu. Sonra Enes rivayesinde dün Mekke ehli Resulullah'tan bir mucize istediler. Göstersin Allah Teala onlara ayı gösterdi. Hira dağı var ya Hira dağı çok ince uzun bir dağdır. Bazen televizyon böyle zoom yapar, yakınlaştırır onu. Gar Hira, Umre'ye, haca gidenler görmüşler. Resulullah orada çıkardı ibadet ederdi. Böyle tek dağ çok ince dik. Böyle tek başına bir taştan bir dağdır. Toprakta değil, taş. Ayın bir tarafı buraya geldi, bir tarafı buraya geldi. Yarısı. Bu nedir? Mucizedir işte. İnşikakıl kamar alimler diyorlar ki İbn Kesir diyor ki inşikakıl kamar bu gerçektir. Ehli sünnet bunun hakkında icma etmişler. İcmayı da nakil yapıyor. Bidaye ve Nihaye kitabında. Diyor وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُقُوعِ ذَٰلِكَ ف۪ي زَمَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَجَاءَتْ بِذَٰلِكَ أَحَادِيثٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرْقٍ مُتَعَدِّدَةٌ تُف۪يدُ قَطْعًا عِنْدَ مَنْ أَحَاطَ بِهَا وَنَظَرَ فِيهَا İbn Kesir icmayı naklediyor. Diyor bu ayın yarılması mütevatirdir. Onun için bir akılcı bir gün inkar etse mütevatiri inkar etti. Mütevatiri inkar eden de Allah korusun küfre girer. Akılcılar ediyorlar. Hazret İsa inmez diyorlar, Mehdi gelmez diyorlar, ay yarılmadı, bunlar hikaye. Evet, Ay yarılmakla ilgili bir şey daha var. Bilim teknoloji ilerledi. Uzaydan ayın fotoğrafını çekiyorlar. Biliyorsunuz bunu. Artık bu kolaydır. Uzaydan, uydulardan ayın fotoğrafını çekiyorlar. Ayın içinde bir çizgi buluyorlar. Bir çizgi. Nasıl bir topu ikiye bölersin, ondan sonra yapıştırırsın o çizgi kalır. Böyle bir çizgi var. O çizgi nedir bilmiyorlar. Şu ana kadar diyorlar ayda bir çizgi var. Bu çıktı. Yani bunu bilim ispat etti. Var bu. Yani yayıldı. Makaleler de yazdılar. Ayında bir çizgi görüyorlar. Biz diyoruz o ay işte inşikaktır. Allah Teala yarmış. Eğer doğruysa tabii. Biz demiyoruz muhakkak doğrudur. Ama doğruysa bu gördükleri çizgi evet inşakkatil kamar. Allah ayırdı bir de şey, daha Ay nedir? Allah'ın bir küçük mahlukudur. Allah istese onu ayırır bile yapıştır. Bu evren Allah'ın elindedir. Allah bir şeyi istese plan kurar mı onun için? Haşa. Adamların toplar mı? Haşa. Ne yapar? Kun diğer yakun olur. Kun feyakun. Ol olur. Bitti. Allah'ın emri nedir? Aralarında zaman yoktur istediği ani olur. Kun feyekun. Ol o da olur. Plan mühendisler ha? Projeler yoktur Allah Teala'nın ilm şeyinde, kudretinde. Allah Teala ol dese olur. Onun için işte bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü mucizesidir. Mucizeler çok arkadaşlar. Biz böyle yavaş yavaş inşallah mucizeleri Anlatırız inşallah. 640 tane anlatacağız. Allah ders dinleyenlere yardım etsin. Ama bu dedikçe Peygamberimizin mucizeleri hayatı olduğu için devam edeceğiz. Acelemiz yok. Allah ömür verdikçe inşallah bu derslere devam ederiz. Allah hepimizi bu azim, bu zu şan Muhammed'in, Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir ferd yapsın bizi. Onun elinden, havzunun başından bir bardak su içmeye bizi nesip etsin. Bizi ve babalarımızı ve onun ümmetiyle cennete cennete girmeye de bizi ve geçmişlerimizi ve bütün Müslümanları muvaffak, muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aferin abla ya. Bak görüyorsun. Eyüp bakıyor ya. Son noktayı koyuyoruz.